Հանրապետությունում այսօրվանից համաժողովրդական անժամկետ շարժումը մեկնարկել։ Պետական նախարար Գուրգեն Ներսիսյանը 3 երեկոյան հանդես է եկել տեսաուղերձով, կոչանելով հանրությանը համաժողովրդական հավաք սկսել, միասին որոշելու հետագա անելիքները։ Համաժողովրդական հանրահավաքը մեկնարկել է Ստեփանակերտի վերածննդի հրապարակում Տեր Ներսես Քահանա Ասրյանի աղոթքով։ Օրհնյալ Տեր մեր Հիսուս Քրիստոս ամեն, հայր մեր, որ հերքինց ես, Սուրբ Եղիցի անունքով Եկես ցե արքայություն քո, Եղիցին կամք քո որպես հերկինս եւ հերկրի։ Այսօր կանգնած ենք ճակատագրական մի պահի առաջ, բայց մենք պետք է գիտակցենք, որ ուրիշ Արցախ այլևս չենք կարող ունենալ։ Ոչ մի բան չի կարող փոխարինել մեր հայրենիքին, ինչպես որ վաղը ոչ մի բան չի կարող փոխարինել Սյունիքին, Տավուշին, Գեղարքունիքին, Հայաստանին, ասում է Տեր Ներսես Քահանա Ասրյանը։ Այո, ծանր է մեր վիճակը, շատ ծանր է, բայց անհույս վիճակներ երբեք չկան, երբ որ ազգը համախումբ է, հույսը դնելով բացառապես իր եւ Աստծո վրա։ Արցախի 7 ամիս շարունակվող ամբողջական շրջափակումը հասել է օրհասական կետի, երբ այլևս լրջագույնս վտանգված է 120.000 մարդու, այդ թվում 30.000 երեխայի, 20.000 տարեցների կյանքը, հայտարարել է Մարդու իրավունքների պաշտպան Գեգամ Ստեփանյանը։ Պաշտպանն ընդգծել է, այսօրը հազանգի կոչնակը հնչեցնելու հերթական պահն է։ Ուրեմն դիմում է միջազգային հանրության բոլոր դերակատարներին։ Մարդու իրավունքներ ասում եք, Ուրեմն ասեք ինձ, ես ինչպես նայեմ այս ժողովրդի աչքերին եւ եւ ասեմ, որ իրենք էլ ունեն իրավունքներ։ Ես ինչպես նայեմ թերսնուցման մեջ գտնվող հղի կնոջ աչքերին, որի երեխան կարող է արատներով ծնվել։ Ես ինչպես նաև այն մայրերի աչքերին, որոնց օրվա ամենամեծ երազանքը իրենց երեխայի համար մի բուր միրգ կամ քաստրավենի քայթայթելն է։ Ես ինչպես նայեմ հերթերում կանգնած հազարավոր մարդկանց աչքերին, որոնք ժամերով հերթ են կանգնում մի բուր շաքարավազ կամ ձետ ստանալու համար։ Ես ինչպես նայեմ 20000 տարեցների աչքերին, որոնք օրվա հնապազորյա հացը հայթայթելու համար անմարդկային դժվարությունների միջով են անցնում։ Եվ վերջապես ես ինչպես նայեմ այս հողակտորի համար իր ամենաթանկը տված զոհված մոր աչքերին, որը ահաբեկված հայացքով նայում է ինձ վախենալով, որ կկորցնի իրեն մնացած վերջին սրբությունը, զավակի գերեզմանը։ Պատասխանեք ինձ։ Ես ուզում եմ, որ դուք նայեք նրանց աչքերին։ Ես ուզում եմ, որ դուք պատասխանեք նրանց, որովհետև ես այլևս պատասխաններ չեմ գտնում։ Գրեթե 1 ամիս է ինչ Արցախը ապրում է ներքին ռեսուրսների հաշվին։ Այդ ընթացքում մենք բոլորս համատեղ ջանքերով փորձել ենք իրավիճակը պահել այնպես, որ เป զի Արցախի շրջափակման այս ցանրագույն հետևանքները նվազագույն ազդեցությունն ունենան Արցախցու վրա, հույս ունենալով, որ ամենակարճ ժամկետում միջազգային հանրությունը, Ռուսաստանի Դաշնությունը, Հայաստանի Հանրապետությունը վճռական քայլեր կձեռնարկեն այս մահաբեր աղետի ընթացքը կանգնեցնելու համար, բայց պարզվեց, որ բոլորն ընդհանրապես դիտորդի կարգավիճակով են հետևում այդ ամենին, նշել է Գուրգեն Ներսիս Սարգսյանը հավելելով, որ այսօր իրավիճակն արդեն օրհասական է, իսկ հաջորդ յուրաքանչյուր օրը լինելու է ել ավելի ծանր ու դժվար։ Եվ հիմա հարց եմ ուզում ուղղել միջազգային հանրությանը, Հայաստանի Հանրապետությանն ու Ռուսաստանի Դաշնությանը։ Ձեզ ինչ է անհրաժեշտ։ Ինչին եք դուք սպասում։ Ուզում եք այս հրաապարակում ամեն օր մենք մարդկանց դիակներ ունենանք, որ արձագանքեք։ Ուզում եք օրեր առաջ մեր երկու մանկահասակների մահվան դեպքի կրկնություններ, որ խելքի գաք։ Եվ ես ձեզ ձեր բոլորի անունից ասում եմ, բավական է։ Արդեն երրորդ տարին է Արցախցին համբերատար գրում է ամենատարբեր բնույթի տարապանքներ։ Բացեք կյանքի ճանապարհը։ Ռուսաստանի Դաշնության խաղապահներ, մի խոսեք, կատարեք ձեր պարտականությունները։ Միացում Հայաստանին, փրկություն Արցախին։ Բռունցքներ, հայրենիք բարի հետ լացակոմած աչքեր, հիասթափություն, բայց պայքար ու հավատ ապագայի համար։ Ես խաղաղություն եմ ուզում։ Փղեմ պեցանում։ Ննապատակը որ պետք է խաղը վիճակում ապրի, մեր հայրենիքը տակ, հադրուտու տակ, հադրուտեցին, ոչ ու մեր հադրուտու տակ գնա կապրեք, էլ ոչ ոչ բան կարևորությունը շատ մծա։ Այսքան ինչքան մարդ շատ լինի, ավելի կարևորությունը, ավելի մստշնակություն ունի։ Միգուցե այս քար աշխարհի կարիք մեր գիտեմ, մեր ցանկությունը արտահայտի քլի։ Տեսեն կարող մասիվ խաղաղությունն է։ Ամենաշատը մոքլեվա փիսա հա, կյանքը կճարալ։ Այս քրպիկ է խողոստային մեծ բակոյ դանում։ Լավնի խաղաղությունն օրի չեն շարի մեզ լի մտաղը։ Այսօրվա քայլերթի ընթացքում այնպես չէ, որ միայն Արցախում ստեղծված իրավիճակի մասին էին խոսում, լացում կամ բռունցքներով պատերազմ գնալու պատրաստվում։ Ոչ, պարզապես վազում էին միասնության հետևից։ Ներքաղաքական խռովությունները հին ու նոր վերքերը հիշելու ժամանակը չէ։ Այսօր ձեթի, շաքարավազի ու այլ ապրանքներից բացի մեզ միասնականությունն է, որ չի հերիքում պահն օրհասական է եւ այո ազգովին պետք է համախմբվենք մեր բողոքի ցույցը անենք, մեր խոսքը ասենք, որ เป զի խուլ ու գուլ աշխարհը արտնանա, հասկանա, որ այստեղ ապրում է 120.000 մարդ, որը ինքնորոշվելու, ապրելու, արարելու իրավունք ունի իր սեփական հողում կյանքի ճանապարհը բացվի ու Արցախում էլ խաղություն լինի, որ այդ երեխեքը մաքուր երկիքի տակ ապրի մեծանան շնացնեն։ Մեր նպատակն է որ Ադրբեջանը կազմում չլինի, ազատնիքներուն ապրենք մեր հողում։ Մենք այդ ճանապարհը պենա մեր ժողովուրդը կարեն ապրեն, չնան պերին, տանին։ Շարունակելու այդ պայքարը շարունակում, ինչևէ չէ շարունակելու պայքարը տիան, որ դե պայքար չնիմա։ Հավաքի մասնակիցները քայլերթով նախ շարժվել են դեպի Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեի Արցախյան գրասենյակ։ Մարդու իրավունքների պաշտպան Գեգամ Ստեփանյանը Կարմիր խաչի ներկայացուցիչներին կոչ է արել ահազանգել ՄԱԿ-ին, միջազգային հանրությանը, թե ինչ է կատարվում Արցախում։ Միջազգային հումանիտար առաքելություն իրականացնող այս կազմակերպությունը ունի սկզբունք հրապարակային չխոսել։ Միգուցե հենց այդ սկզբունքն է, որ միջև այսօր մեզ այս իրավիճակում է պահում։ Ես որպես մարդու իրավունքների պաշտպան, ես խնդրում եմ, ուղակի խնդրում եմ, զեկուցեք ՄԱԿ-ին, զեկուցեք միջազգային բոլոր կազմակերպություններին, զեկուցեք թե ինչ է կատարվում այստեղ։ Զեկուցեք, որ այդ ժողովուրդը գտնվում է ցեղասպանության վտանգի տակ։ Կարմիր խաչի Արցախի գրասենյակի հանրային կապերի պատասխանատու Էթերի Մուսալյանը նշել է, որ պահանջը կփոխանցի Գրասենյակի ղեկավարին։ Կարմիր խաչի Արցախի Գրասենյակից քաղաքացիները շարժվել են դեպի ռուսաստանյան խաղապահ առաքելության տեղակայման վայր, որտեղ ներկայացրել են իրենց պահանջը՝ դադարեցնել Արցախի շրջափակումն ու հումանիտար աղետը։ Պետական նախարար Գուրգեն Ներսիսյանը ժողովրդի ներկայացուցիչների ուղեկցությամբ հանդիպում է ունեցել Արցախում տեղակայված խաղապահ զորակազմի հրամանատարի հետ։ Մոտ 2.5 ժամ տևած հանդիպումից հետո պետնախարարը հայտարարել է։ Այսուհետ հաշ Հաշվի առնելով նաև մեր ժողովրդի պահանջը, հիմնավոր պահանջը եւ մեր հետագա բոլոր քայլերը պարտավորվել են ամեն օրյա, ամեն ժամյա ռեժիմով տեղեկությունը փոխանցել Ռուսաստանի Դաշնություն եւ պարտավորվել ընդունել, որ իրենք ունեն աշխատանք անելու, անհապաղ իրավիճակը կարգավորելու եւ հումանիտար ճգնաժամը վերացնելու ուղղությամբ։ Ինչպես արդեն պայմանավորվել ենք, Ստեփանակերտի հանրահավաքում վերածննդի հանրահավաքին մասնակիցները բոլորս վերադառնում ենք Ստեփանակերտ Քիչ անց ես կհրապարակեմ ժամը, կոնկրետ ժամը, քանիսին ենք հանդիպելու վերածննդի հրապարակում, իսկ Ասկերանի շրջանի բնակիչները, ինչպես արդեն նախապես խոսել են, տեղադրում են այս վայրում իրենց վրանները եւ շարունակում են այստեղ վառվող քրակի պես պահել Արցախում ստեղծված հումանիտար աղետալի վիճակի կարմիր լույսը։ Ստեփանակերտի վերածննդի հրապարակում այս պահին տեղադրվում են վրաններ, որտեղ մենք շարունակաբար նույն կարմիր լույսը վառած ենք պահելու նաև Ստեփանակերտ մաղթում։ Այս բոլոր միջոցառումներին շարունակելու են մասնակցել Մարտակերտի Մարտունու շրջանի մեր հայրենակիցները։ Փակ բանակցությունների արդյունքները կամփոփվեն այսօր Ստեփանակերտի վերածննդի հրապարակի հանրահավաքում։ Վիկտորիա Սարգսյան, Հանի Աբախյան, Արցախ լրատվական։